kivugwa mu bice bimwe by'igisagara aho kimaze kwibonekeza muraje kubyumva muri ano makuru n'abagendana ubumuga basaba leta gushyirwa mu migambi y'iterambere uko nabo barashoboye byavuzwe na Caritas Kamariza arongoye ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga mu Burundi bamwe mu badandaza bakenera impapuro z'inzira kugira bashobore gushika mu bihugu nka Tanzania gutorayo ibidandazwa bavuga yuko ibiringo bahabwa n'igipolisi yejejwe gutanga izo mpapuro ari cyo pafe ndasubiye kubaramutsa ikiza cyakorera kirakibonekeza cyane cyane mu makaritiye ya bukirasazi cy'ibitoki na buyenzi ni mu gisagara bujumbura ndetse no muri district ya isare muri bujumbura bita rirare hamwe no mu ntara ya cibitoki mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ko bariko barakora ibishoboka kugira batuze ico kiza bagahamagarira abanyagihugu kwitaho ibijanye n'isuku yamara nkuko bivugwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu Chloe Ndayikunda agahamagara ari wo wese ashitse kwa muganga kwivuza gushika akire ni mu gihe ngo hariho abagwayi babiri batorotse ibitaro vya Prince Regent Charles batarakira neza tumukurikire nagomba ku neza y'abenegihugu no ku neza y'abo barwayi nyine kumenyesha yuko umurwayi yamaze gushika kwa muganga kuko bavugwa ku buntu yogerageza akarindira yuko baheza kumuvura hama bakamuha ko ataha mu gihe babonye yuko iyo ndwara yaheze mu mubiri kuko mu gihe atashe agashika muhira atakize neza iyo ndwara irabandanya kandi irashobora kumuhitana amaye cya kabiri ni ku neza y'abenegihugu kuko mu gihe yaba agifisemwo umugera aca abandanya yanduza abandi benegihugu kandi byari byiza yuko yobayo ah, yakiza mu ruhande rw'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu haciye hajaho umugwi uraraba icegeranyo novuga igitabo ngenderwako kugira ngo dushobore Uyure kabari muganga Chloe ndayikunda akaba ari umuvugizi mu bushiranganje bw'amagara abantu no kugwanya sida ngo kuva ico kiza giteye mu mpera z'ukwezi kwa 12 hamaze gufatwa abantu bagera kuri 66 na batandatu nayo 49 bakaba baramaze gukira inyuma yo kuvugwa Bamwe mu badandaza kuri bidandazwa mu bihugu bibanye nka Tanzania bavuga ko ikiringo bahabwa n'igipolisi cyaje gutanga impapuro z'inzira pafe ngo ari kirekire mu gihe bidandazwa byabo bica biteba Radislas Ndayishimiye numwe muri abo badandaza akavuga kandi ko uburyo bukoreshwa mu kurondera izo mpapuro butaborohereza mu gihe n'ababikora atawuzi ko arabakozi b'ico gipolisi bagasaba bijejwe kuborohereza hashigweho igisata gijejwe kubatunganiriza tumukurikire twaragiye kurondera impapuro muri pafe muga dusanga hari ibintu byahindutse aho twasanze yuko ubu ubanza kwandika demande kuri interineti rero ibyo bintu kenshi byaratuyobeye je nagiriwe amahirwe yo kwandika demand ndayandikirwa n'umuntu kuko babanza gukora ngo ubanza kwerekana urwo rupapuro karusohoza hama babinyandikiye bambarira ko birihishwa ndababaza ati mbega birihishwa na bande nta bantu nasanze hanze mugasa abakozi ba pafe abanyagihugu nyine basanzwe ntama ndababaza baranyandikira bambara ngo ni ibihumbi icumi ndabara ati none nca ndayironka tuya ntuyironka ahubwo tubona uburenganzira bugutuma winjira muri pafe kugira uronke icangombwa shinja na mu bihumbi bitanu nasanze ari nk'umuntu ariko arakora rimikaje angiriye demande baca bampereza yuko ese pasi nzoyitora mu kwa gatandatu nanjye isanzwe ndi umudandaza kandi ifise ibidandazwa biri tanzania ngiye gutora byo ubibariza hanze ku ntumbero ya nyir'icubahiro umukuru w'igihugu y'uko umunwa wose uronka icujya umufuko wose uronka amafaranga twagomba tumusabe yuko yodufasha bamaze kubona ko umuntu ari umudandaza kugira akazi kagome kabandanya kagenda neza n'igihugu kironka amakori yuko hoba umugwi uzuraraba basanze umuntu afise ibintu ariko arakora arondera risepase arondera pasiporo bakamunyarukiriza kugira igihugu cacu kibandanye gitera imbere ko baguhaye mu kwa gatandatu turiko turakora akazi urumva twoba turiko tugenda dusubira inyuma kandi nyine icubahiro agomba ko dutera tuje imbere mu gipolisi yijeje gutanga izo mpapuro komiseri mukuru muri simbo yatubwiye ko abifuza impapuro mu gihe baba uko byihutirwa yamenyesheje ko batunganiriza ukuri kwamye ukumenyekanisha no gushikiriza ubuhinga bw'uburimi bwavuye mu bushakashatsi bukogwa n'ikigo izabo ngo harimo agahaze mu ruganda rwo guhanahana amakuru ajanye no ubwo bushakashatsi no gukoresha ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu byage byakozwe kuri uyu wa gatatu Cyril Hicinuka yavuze ko ubwo buhinga budashikira neza abarimye Jean Dodier irakoze yabyuteguriye turavuze ineme ziteze gukomeza kubwa Sirire Hikinuka umushakashatsi mu kigo izabu cyigisha ibijyanye n'uburimyi ubuhinga bukwiye abarimyi bo kwisunga mu bikorwa byo kurima ngo ntibubuze no no kutatitera efenomene tuba turiko turabaho nivo dusoro nivo defekiti zitayoto uyo mushakashatsi abona ko umwimbu utotera imbere mu gihe ubuhinga bubereye butariko burakoreshwa jean irakoze turagushimiye tuguye mu isata cy'uburimyi aho bamwe mu barimyi bo ku mitumba ya mirama na rutegama mu ntara gitega bavuga ko umwimbo utagenze neza muri imyaka ibiri Heze abo bagasigura ko byatumwe n'ahanini n'uko baronse ifumbire bateba ikiringo cyo gutera carenze ni mu gihe umwaka wa bibiri na kabiri wari witiriwe umwaka w'uburimyi umufundi w'indimo ku mutumba wa rutegama akabahamagarira kuza baratanga amafaranga y'ifumbire kare kuko byabonetse ko abayatanze kare umwimbo wagenze neza aho turi kavabushi nyuma kandi ndiko ndihoza ibigori nibyo bizohava biba byinshi mugabo ibiharage bizoba bikeya abo barimyi bagasigura ko byagiye biravana nuko baronse ifumbire batevye nk'uko uwo mufasoni wo ku mutumba wa Rutegama abivuga ibintu by'amase byarabaye ku kubera hariho n'abantu batarose amase bagiye kuyaronka ari ukundi mwaka utanguye cyangwa abari bashatse ku gatasi bakaza kuyaronka ku mpeshi cyangwa bakaronka n'impeshi yahetse ariko ababaye maso bakayitanga amavanse kare benshi abo ubwa mbere bakunda kuyironka ariko hagaceregwa baba ariko nabo bagiye baraburanirwa ibijyanye n'amafaranga ariko turashima ko aba babaye ubwa mbere bashobora kuyaronka turashima n'akigoro leta igira nubwo baceregwa aho igihe yongeza ikiringo gusa ingorane ihari abantu bashobora baraba iminsi yo kubongera nabo ntibarabe yuko nabo hari ibijyanye n'ikirere nabo bariko baracererwa uwo mwimbu utagenze neza ukaba watumye ibiciro by'ibifungurwa mu isoko nkuru ya gitega biduga tukava mu gitega radiyo isanganiro inama isumba ingimba Radio isanganiro ku isaha zitandatu zirenze ku minota ine amakuru yacu tuyabaniriza bijanye n'inyubako aho ibarabara y'igihugu nimero 17 ribuza makamba na bururi ngo ntiryakozwe neza mu gice caryo ca makamba nkuko ryakozwe mu gice ca bururi bishigizwe na buramatari w'intara makamba mu nama yo kuri wa kane y'abashikiranganje babiri muri bo harimo uw'inyubako muri ico gisata nyene amenyesha ko no mwaka wezi gisagara ca makamba kirindiriye ku bikorwa byo kubaka amabarabara y'amabuye bitangura kujanye n'ibarabara ry'igihugu nimero 17 umushikanganje mu vyajejwe harimo inyubako avuga ko uburyo busa n'ubwakeshe kandi ko ku buryo bukurikira rizoca rikogwa inkuru tubazayirize kwizera iryo barabara ry'igihugu nimero cumi n'indwi ngo ryofasha cyane mu gupfunyiriza urugendo abarikoresha bifuza gushika mu ntara za bururi rumonge bujumbura ndetse n'ahandi ni bimwe mu bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu n'abajeje intwaro mu ntara y'amakamba mu nama yo kuri uyu wa kane y'abashikiranganji babiri mu byo bajejwe harimo inyubako no gufatana mu nda buramatari w'intara y'amakamba francoise ngozirazana arashima ko iryo barabara ryakozwe ariko akamenyesha ko ku gice cyaryo cy'intara ya Makamba ritakozwe neza nk'uko ryakozwe ku gice cya Bururi agasaba ko iryo barabara ryokorwa neza muri iyo nama nyene hakaba hashyikirijwe kandi ikibazo cy'amabarabara y'amabuye haheze umwaka wose ataratangura kubakwa mu gisagara cya Makamba mbere n'abanyagihugu bahazocishwa baza barahawe imizibukiro ku cyerekeye ibarabara ry'igihugu nimero cumi n'indwi ku gice cyaryo cya Makamba umushikiranganje Dieudonné Dukundane mu vyo ajejwe harimo inyubako amenye bikesha ko icyo gice c'ibarabara kitakozwe neza kuko uburyo busa n'ubwakeshe rizosubirwamwo uburyo ntibwaboneka ntawovuga ngo amabarabara yose yo muri makamba tugira tuyubaka ubunyene ntivyokunda ariko twumvise benshi bagarutse ko iri barabara rya makamba bururi yotuma abanyamakamba mbere bashika mu rumonge n'ibujumbura vuba ko ari barabara rya risanzwe riko rirakogwa namye mvugana n'abakozi bacu bahagarariye ibyo bikorwa ejo bungura uburyo bari bafise ubusa n'ubwaka aramutse bucanye bwaheze ariko kibazo turacakiriye tugiye kuraba ingene mu buryo bukurikira tworondera ingene iri cyane cyane muri aka gace ka makamba hatashoboye gukorwa neza ingene iri barabara ryokorwa nayo ku kijyanye n'amabarabara y'amabuye azoba afise ibirometero bibiri n'igice haheze umwaka wose ataratangura kubakwa uhagarariye icyo gikorwa mu gisagara cya makamba avuga ko habaye ikibazo cy'imigende y'amazi hamwe n'inkingi z'amatara vya regidezo biri mu bibanza vy'ahayo mabarabara azocishwa ariko ko baza barahejeje kuyivugana ko n'iryo shyirahamwe ibikorwa bigiye gutangura umushikiranganje ajejwe inyubako akaba yaciye asaba uwuhagarariye ivyo bikorwa gushikiriza vuba ikirangamisi cavyo buramatari w'intara ya Makamba ntihagume hitezwe ibikorwa bitariko birakogwa imakamba Elise kwizera ku bwa radio isanganiro Irize kwizera turagushimiye tuve mu ntara y'amakamado kwitira mu ntara Kirundo mu bidukikije abagendera ubumuga basaba leta ko boshirwa migambi y'iterambere nk'ukingira ibidukikije kuko nabo bashoboye byashyikirijwe n'icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ry'abagendera ubumuga mu Burundi Kamariza Caritas hari kuri uyu wa kane gihe bari baje gutera imivyaro irenga ibihumbi 10 ibiti vya Gereveriya bakifuza gutera imivyaro ishika ku bihumbi amajana 250 ku mitumba imwe y'intara ya Kirundo mu ntumbero yo guhangana nibazo biturutse kwindagurika y'ibihe Abraham Safari nkuko byashikijwe na kamariza Caritas icegera cy'uburongoye urunani rw'abagendana ubumuga mu Burundi ngo kugira ngo Kirundo isubire kuba ikigega cy'igihugu nka kera birasaba ko hakingirwa ibidukikije no kurwanya ingaruka mbi rifatiye ku ihindagurika ry'ibihe kugira kirundo y'uno munsi isubire kuba nka kirundo ya kera isubire kuba ikigega cy'igihugu cacu ni muri iyo ntumbero urunani rw'abagerana ubumuga mu Burundi rwifadikanije n'urunani rw'abagerana ubumuga bwo mu gihugu kibanyi cy’u Rwanda rufashwe mu mugongo na edani ikorera mu gihugu cya kenya riherutse gutanguza umugambi wo gufata mu mugongo abapfasoni n'abigeme bagendana ubumuga mu burundi no mu rwanda kugira nabo bagire uruhara ruboneka mu gukingira ibidukikije no kurwanya ingaruka mbi zifatiye kwihindagurika ry'ibihe ngo mu byigwa biherutse gukogwa nk'uko icegera cy'ugendana ubumuga mu burundi abishikiriza ngo basanze muri ibi bihugu bibiri u rwanda n'uburundi ngo ntibabashyize mu migambi yo gukingira ibidukikije ndetse bagasaba abajejwe intwaro gushyirwa muri ya migambi ya komine yo gukingira ibidukikije ikindi twabamenyesha ni uko dufatiye ku cigwa cabaye ni uko ico cigwa casanze muri ibi bihugu byacu uko ari bibiri nuko abagore na n'abigeme bagendana ubumuga imigambi itari mike y'ibi bihugu byacu itabitayeho na gato mu kubashira imbere ngo nabo bagire icyo baterereye mu gukingira ibidukikije nashaka kandi ifate kano kanya ntera kamo abajejwe intwaro ko kwama bibuka ikibanza c'abagerana ubumuga muri ya migambi y'iterambere ya komine nabo bagashirwa mu maprograme yo gukingira ibidukikije Minari Salvatore arongoye urunani rw'abagendana ubumuga mu ntara ya Kirundo ngo abantu ntibari bamenyereye yuko abagendana ubumuga bashobora kwifatanya n'abandi bantu mu gukora imigambi y'iterambere ngo none barashoboye rero ntimwari mubimenyereye yuko abagendana ubumuga nabo nyene bashobora kwifatanya n'abandi bantu kugira ngo bakore imigambi y'iterambere mwabibonye yuko rero natwe dushoboye abagendana ubumuga turashoboye ushobora guhangana n'ingaruka mbi zijyanye n'ihinduka ry'ibihe tubamenyeshe ko icyo gikorwa bagikoze uyu wa kane aho hama hategwa ibiti muri wa mugambi wa leta ewe Burundi urambaye bakaba batekanya gutera ibiti bishika ibihumbi mirongo ibiri na bitanu mu makomine atandukanye y'intara ya Kirundo na cyane cyane ayakunda kugira ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe mu Kirundo Abramu Safari ku bwa Isanganiro Abraham Safari turagushimiye akaba ni nonga duce dusozera ko amakuru twari ko turabashikiriza